Kada bi se nešto od ovih Allahovih stvorenja koja vidimo oko nas u kosmosu, kada bi promijenilo svoju ulogu i funkciju, došlo bi do katastrofe. Kada bi sunce izašlo iz svoje putanje, tačno joj i precizno određeno. Kada bi mjesec otišao na drugu stranu, kada bi sunce ugasilo se, kada bi se zemlja udaljila od sunca, kada ne bi bilo planina na ovoj zemlji, ona bi se prilikom svoga kretanja tresla, tako da ne bi mogao biti život moguć na zemlji, kada ne bi bilo vode, kada bi bilo neuravnoteženo Allahovo stvaranje kao što nam nekada pokazuje za primjer i pouku kada se razmnože skakavci ili neke druge životinje, pa život od njih postaje nemoguć i tako dalje. Dakle, došlo bi do velikih nesreća, katastrofa i kataklizmi. Čovjeku je ostavljeno u mogućnost da bira između dobra i zla. U današnjem vremenu kada je vjerovanje kod mnogih ljudi popustilo. U vremenu kada su se mnogi okrenuli materiji i vjeruju u materiju i uzeli su materiju za svoje božanstvo mimo Allah Danas kada kod, kod većine ljudi ne ima osnovnih principa ahlaka i morala. Danas ćemo vidjeti da je zakon koji je uzvišeni Allah Đelešanuhu među nama postavio da je poremećen. I zato ćemo vidjeti i vidimo posljedice toga. Uzvišeni Allah nam kaže Estaizu billah Zahar al fesadu Fil berri wal bahr Bima kesebet Ejdin nas Pojavio se nered na kopnu i moru zbog toga što su ljudske ruke to zaradile. Svakako da svaki uzrok ima i svoju posljedicu. Danas ćemo primijetiti da su velike nesreće pogodile čovječanstvo. A da čovječanstvo u velikoj mjeri toga nije ni svjesno. A to su, možemo reći, samo opomene. Jer da uzvišeni Allah kažnjava ljude zbog onoga što su oni uradili i to odmah i u mjeri i količini koliko su zaradili, uzvišeni Allah kaže وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسِ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَ Kada bi Allah kažnjavao ljude zbog onoga što su zaradili, ništa živo na zemlji ostavio ne bi. Sve, uz, što kažemo, uz suho gori i sirovo. I ona stoka, i one životinje koje ne imaju udjela u tim grijesima, i njih bi to zahvatilo. I njih bi taj belaj i taj azab i Allahov musibe dohvatio. Jer se nije sa Allahom ne šalke. Jer šta je ova generacija preča vrijednija i važnija od onih koje su bile prije nas, pa im za njih ništa drugo ne osta osim samo njihov spomen. Kao pouka svima koji kasnije dolaze da i druge isti azab ne snađe kao što je i te znašao. Danas čovjek nije bezbjedan da jede hranu koju je uzvišeni Allah kao blagodat dao. Pa ćemo vidjeti da se ni'amet pretvara u nikmet. Da se Allahova blagodat pretvara u kaznu. Kaže uzvišeni Allah I stoku on nam je stvorio. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون vi imate od te soke grijanje oblačite se njihovim kožama vunom i ostalim imate koristi i od njih jedete jedete njihovo meso danas su ljudi to poremetili među sobom i umjesto da stoci daju ono što ona jede, uzeli su mrtve životinje prerađivati i davati stoci u jednom prerađenom obliku tu strvinu. I danas je došlo do mnogih bolesti za koje mi kao muslimani možda nikada ne bismo ni saznali osim na ahiretu. Jer to kod nas se ne ispituje i ne istražuje. U Bosni, u arapskom svijetu, u muslimanskom svijetu uopšteno. Nego su to ovdje otkrili i obznanili. Jer oni čuvaju svoj dunjaluk jer ne vjeruju u ahiret. Pa su ovdje obznalili. I mi samo o tome slušamo i čudimo se kao da se to nas ništa ne tiče. I kao da se tu ništa o nama ne radi. A to meso koje se izvozi svakodnevno u islamski svijet, zato kao da niko nema odgovornost. Pa čujemo za kravlje ludilo, pa čujemo za bolesti, šapke, slinavke i druge vrlo opasne bolesti koje su pogodile, koje su pogodile stoku. Dakle, kako krupnu tako i sitnu stoku. Na stotine hiljada danas stoke u Francuskoj i Britaniji se uništava dnevno. Epidemija je već nastupila toga. Boje se da se to ne proširi i na druga mjesta. A opasnost je još veća time što ćemo vidjeti da se te bolesti prenose, neke od njih da se prenose zrakom. Dakle, ne radi se više samo o, hrani, već to hara masovno. U Bosni isto tako. Naći ćemo da se bez ikakve odgovornosti uvozi stoka, bez kontrole, tako da mnogi ljudi obolijevaju i vidjet ćemo da mnogih preko noći nestaje. Isto tako od musibeta kojih nismo bili ni svjesni, a danas su se pokazali, jeste musibet jedne, jeste azab koji je došao upotrebom osiromašenog uranijuma, koji se upotrebljava prilikom uništavanja tenkova, prilikom dakle e, borbi e, gdje ovaj osiromašeni uranijum prolazi kroz čelik kao što prođe vreo nož kroz puter gasovi koji proizilaze iz toga su vrlo štetni. Tako da je već desetak vojnika Ujedinjenih nacija koji su učestvovali u Bosni već su umrli od toga. Sad se pravdaju nije baš to, ali šta bi drugo bilo. Kod svih je isti, isti slučaj opadanja kose i onoga što slijedi nakon toga. Isto su upotrijebili e, uništavajući kolonu iračkih vojnika u Kuvajtu, koja je bila dugačka nešto oko 12 km. Uništili su je upravo tim oružjem u siromašenim uranijuma. Možemo misliti kad su vojnici koji su upotrebljavali to, koji su gledali da se zaštite, kad su i oni pogođeni tim posljedicama, šta je tek sa onima koji su bili u direktnom i neposrednom dodiru sa tom municijom. U Somaliji isto tako imamo izvještaje da su ti okupatori koji su tamo bili, Amerika i ostali, da su zakopavali otpad u uranijuma. Za koga procjenjuju da, mu treba, da bi se raspao, da mu treba nešto oko 4 milijarde godina. Dakle, više nije govor o, o ovoj našoj generaciji koja danas živi na zemlji već nije govor ni o našim unucima, ni o praunucima, već koliko to dalje u nedogled ide. Danas čovječanstvo vapi, želi i žali za islamskom pravdom. Ali toga danas, nažalost, nema. Jer islam postoji kao savršena vjera i savršeni zakon, ali ne ima onih koji će ga ponijeti i onih koji će po njemu raditi. Isto tako vidjet ćemo da cijele države bivaju uslovljavane preko raznih kamatnih sistema, kao što je i kod nas bio slučaj. Da se državama u teškim situacijama, osobito nakon ratova, nude razni krediti u nekada u novcu, a nekada u, na drugi način. Tako da te države kako je već planirano, vremenom ulaze po takve dugove da jedva uspijevaju kamate da vrate, dok glavnica ostaje. I na određeni način one su prinuđene, one su prinuđene da daju određena odricanja u pogledu ekonomije, politike, e, gradnje raznih vojnih baza i tako dalje na svoje području dozvoljavajući dakle, drugima da rade od njih jednostavno ono što rade okupator na svim drugim mjestima. Vidimo isto tako slučaj gdje god muslimani su u mogućnosti da dođu e, na vlast, da e, stanu na svoje noge, da im se to upravo onemogućava, kao što je bio slučaj kod nas u Bosni, zatim u Čečeniji, vidimo isto tako da je takav slučaj u Indoneziji, u Alžiru i na mnogim drugim mjestima. Kada bismo o ovome govorili, daleko bi nas to odvelo i o tome se može u jednom posebnom dersu govoriti. Ja sam jednom prilikom spominjao i hadis koji je naveden u Ibni Mađinoj zbirci hadisa, koji je sahih hadis po ocjeni šeha Albanija gdje kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam spominjući onih pet uzroka i pet posljedica. Između ostalog, neće ljudi činiti nemoral javno, a da im uzvišeni Allah ne dadne takve bolesti koje nisu bile među njihovim predsima. I danas imamo i taj slučaj toga fesada. Dakle, proširenje side i još drugih bolesti za koje mi još nismo čuli, ali nauka ih tek sada otkriva i ukazuje na njihovu štetnost, dugoročnu štetnost, gdje se rađaju, gdje, se rađaju djeca koja su e, skroz deformisana, imaju deformaciju u genima. Dakle, bolesti za koje, pred koji nauka staje i čudi se, ne može da uopšte dati odgovor i pita se kako je moguće to da nastane. Upravo zbog ovoga je uzvišeni e, Allah Đelešanu je obavijestio svoga Rasula, ali sam sam, da kada se među jednim narodom javno počne činiti nemoral, kao što ga vidimo, da, se otvaraju i da se podržavaju javne kuće pod imenom kulture, pod imenom slobode, pod imenom demokratije, pod imenom prava i tako dalje, kako hoćete, nazovite. Dakle, vidimo da se dozvoljava čak i kod kršćana to e, dozvoljeno, dakle, brak između e, muškaraca i brak između žena, da, da su neki od njih to dozvolili. Vidjet ćemo da će se pojaviti razne bolesti koje nisu bile prisutne među, među našim predsima i za koje nije se uopšte znalo da, da postoji. Isto tako ćemo vidjeti kada ljudi ne budu usudili po Allahovom zakonu. Dakle, muslimani kada ne budu uzimali Kur'an i Kerim za svoj zakon, kada ne budu po njemu sudili, uzvišeni Allah će dati da jedni drugi zamrze i da se jedni drugima suprotstavi, Da se podijeli na razne sekte, da se podijeli na razne grupacije. I svaka misli i govori za sebe da je najispravnija. A najispravnija je ona koja je na izvornoj vjeri Kur'ana i sunnata Rasula alaihi salatu wasalam. Dakle, iz ovoga svega crpimo veliku pouku. Ovi događaji koji, koje sada vidim, događaji oko naše prve kible, Kudusa, Jerusalema, Palestine, događaj na raznim mjestima u svijetu, i ovaj veliki fesad koji se proširio. I ovakvo stanje muslimana kako vidimo da je danas. To nam sve nagovještava velike događaje koji su pred nama. Velika iskušenja za koja se čovjek mora spremiti. Koja nimalo nisu laka. Iskušenja gdje čovjek osviće kao mu'min, a omrkne kao kjafir. Ili omrkne kao vjernik, a osvane kao nevjernik. Pitaju Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, Božji poslaniće šta to oni rade A on odgovara, je bio odinehu bi aradin mine dunija. Prodaje svoju vjeru za neku ovosvjetsku korist. Dakle, imao samo korist na ovome svijetu, radit će svašta. Radit će gdje god ga pozovu. Dakle, jednostavno vjera neće biti kod ljudi važna, bit će najvažnije i najvažnija ocjena koliko ko zarađuje, kakva ima kola, koliki ima stan, kako je namješten i tako dalje. I danas vidimo da je to donekle i nas kao muslimane zahvatilo pa imamo jednu veliku skupinu naših mladića koji se još nisu oženili, a pita se šta rade, ima li papire zvanične ili ne ima, a ne pita se kakav je kao mu'min, kao vjernik, za koga da ode moja čerka, već ima li on stan, je li namješten, kako je sređen, ima li bankovni račun i tako dalje i tako dalje. Dakle, gleda se, gleda se na kad zaboravlja se ahiret i zaboravlja se, nažalost, vjera. Prodaje se vjera za sitnu dunjalučku korist. I zato mi se spremimo. Ono što danas možemo uraditi, ne možemo sutra. Naoružajmo se ovim znanjem islamskim. Dobro naučimo šta traži od nas uzvišeni Allah, a šta ne smijemo činiti dobro upoznamo našu vjeru, družimo se sa Kur'anom, čitajmo hadis Resula i salatu wasalam, naučimo naše, našu vjeru, jer danas mnogi uči, proučavaju i istražuju kako da nas prevari. Danas postoje instituti, univerziteti koji proučavaju kako muslimane da izvedu iz vjere, a da oni to i ne osjeti. Danas postoje oni koji pozivaju u približavanje vjera, u izjednačavanje islama sa kršćanstvom i židostom. izjednačavanje istine sa neistinom. Danas postoje oni koji krivo tumače kuranske ajete i krivo ih tepsire, krivo ih tumači, iako su ajeti ostali originalni, ali oni pokušavaju značenje njihovo iskriviti. Danas imamo one koji govore da je islam nije za ovo vrijeme. Danas imamo one koji govore da ima neki evropski islam, poseban neki moderni islam, kao da je onaj izvorni neuzubila zaostao i tako dalje. Dobro upoznajmo svoju vjeru i držimo se džemata. Držimo se džemata muslimana. Budimo u ovim našim kućama, u Allahovim kućama. I nek su nam to prve naše kuće i važnije kuće nego one koje imamo druge. Gledajmo da ovdje što više dolazimo, da se što više družimo uz ovo čisto znanje, da se ojačamo u našem imanu i mi i naše porodice, naša djeca, kako sutra ne bismo potpali pod ta velika iskušenja. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nas sačuva, zaštiti od ovih musibeta i da nas iz ovoga izvede kao one koji su uspjeli i nisu potpali pod ova iskušenja. Amin. Subhanakallahumma Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa